Ebyabalevita esura ya ikumi Obufu bwa Nadabu na Abihu Nadabu na Abihu batabani baroni buliomo akwata ekyotezo ekye akitamu omuliro omuliro agutawo obunuma aguongera omukama Chonka omuliro ogwo gukaba guli guwagale kuba omukama akaba atakagubaragire omuliro guruga omumashogo mkama gubokya bagwao Aho mushagambira Aaron ati ekinikyo mukama yagambire ati abali nkolera bona bamanye okumba mtakatifu kandi abantu bona ndiboleka ekitinwa kyange kyonka Aroni ayesiza atekana Musa ayeta Mishaeli na Elisafani batabani ba Uzieri ninarumi Aroni abagambira ati Ija muye barumuna banyu omuiye malitakatifu mubatwalenja yorusisira kityo baija abashoza nkabwo omunyambarwa zabo enja yorusisira nkoko Musa yabaire yabagambire Musa agambira Aroni nabatabani Eleazari na Itimali ati Mutakweshurura mitwe kuzora ishoke nangu no kutagura ebijwaro byanyu kamwa kutura omkama ya kunigalira enteko yona na inywe mufa kyonkaba Isiraeli bona barumna banyu nibajuburwa kutura arwo rufu olwaletwa omuliro ogwo mukama yaemba Mutakuruga mulyango gwa yema lya muterano kuturuka aheru mutaija mukafa akuba mukozirwe amajuta ago mukama bakora nkoko musa amateka gaba gabakuhani Omukama agambira Aroni ati Iwe nabatabani bawe mutalinywa marwa mukataamu yema lya muterano mutalija mukafa ekikiriba kiragiro eira iliona omumizarwa yanyu yona nimuragirwa musaine kwaurana ebintu ebitakatifu nebintu ebyabulikiro ebiyagaire nebirikwera kandi muri bokwegesa abaisiraeli biragiro byona ebyo mukama yabagambire omukanwa ka Musa Musa agambira Aroni nabatabani Eleazari na Itimali abasigaireo ati mukwatega ekiyongo kyemyaka ekirasigarauga abiyongo byomukama ebirayo kesibwaga omuliro mukirie kitatumbisibwe akabaju kaalutali arokubaki takatifu muno mukirirega omumwanya gutakatifu arwenshonga mugabo gwawe nabatabani bawe ogurarugaga abiyongo byomukama ebirayo kesibwaga omuliro niko rwanga yampangire kyonka enkoro eracunkezi bwaga nekirumbu ekiraongwaga murabiriraga omumwanya gwona gwona oguli kwera iwe nabatabani bawe na barabawe ebyo aliwe nibijuburwa mugabo gwawe nabatabani bawe kuruga abitambo bebiyongo byemirembe ibiragirwaga abaisiraeli ekirumbu ekiraongwaga nenkoro eracunke zibwaga babireterane nebiyongo byebishaju ebyokuokesibwa omuliro babicunkeze omumaisho gomukama kiriba kyawe na batabani bawe mugabo gwanyu eira iliona nkoko omukama angire amusa abaliriza bunyanungi ambuzi yekiongo kenya tano yobufu ashanga yayokibwe anigalira ereyazali na itimali batabani baaroni abasigayireo nagambati kubaki mutalira kiongo kya nyatano yabufu atakatifu harwenshonga kintu ekitakatifu muno omkama yakiba kumwatirira entambara yenteeko ali wenene nobwamba bwayo timubutaize atakatifu omunda taliyo kindi mwaba nimuragirwa kugirira atakatifu omunda nkoko ndagire Aaron yagambira mushati Keki abantu baongera omukama ekiongo kyabo Kenya tano yobufu kyoko kibwa kyonka leba ebyangwao isi kubakireki nalya ekiongo Kenya tano yobufu omukama yakukikunzire Olwo yaulire kigambo ekyo agwerera